Etxera itzultzea pentsatzen alduzu? Funtsik gabeko iruditzen alduen erranaldi honek garantzia ukandu niretzat duela guti. Iragarki taula erraldoietan atxan dut, hainbat hizkuntza berezietan idatzia, Atenaseko hirian autobus geltokien panel dienagarrietan kokatuta. Publizitate operazio masibo hau egin zuen migrazioaren nazioarteko erakundeak, migratzaileei haien jatorrizko errialdera itzultze erresagoa eskaintzeko. Iragiketa honek, sinismo handi bat erakusten digu, diakinez gainera, migratzaileen akampemenduak kontrolatzen dituela eta estatuekin lankidetzan alitzen dela haien mugako kontrol politikoan. Greziako migratzaileen kontrako politika ezaguna da, hainbeste familia Europar batasun xantuaren ateetan sufritzen ustean, akampaleku lotxagarrietan beste kopuru handi bat ahantziz. Sinismoa handiagoa da Atenaseko hirriko etxeak hainbat garbitze operazioak arrunt jarro errenbendikatu zuenean, masiboki kontrolatuz, geldituz eta zerratuz koloretako diende hainitzek dokumenturik ez zutenean. Baina etxeko konzeptua, home inglesez, gerera zen nau. Nundago gure etxea? Nunda gure etxea gure teilatuan bomba euria egiten duenean, hautatu ez dugun errialde batean sortuz, gure bizia arriskuan dagoen toki batean, nunda gure etxea, gure hastekatasuna eta okeramen askea zapalduak direnean haien nahiak imposatzen dizkiguten bihotz simikorik gabeko agintariek, Ezagutzen dugularik zailtasun izugarriak dituzten ez Europarak, Europar batasuneko errialdeetan txartzeko, beren bizitza arriskuan jarriz, aterbea eta lasaitasuna aurkitzeko, nola espero dezakete propaganda mota hau oi hartzuna Zalantzarik gabe, Europan behin izanez haien bizia oso kompleksua eginez, asilo eta bizileku baimen prozedura hain zaila emanez, jende horiek etxiaraztea espero dute eta hori izanezik azkenean egoiteko. Hala ere, Hain makur pairatu ondoren, leku berria haien etxe berria egiten duten jendeek, zailtasunak ezagutuz, itxaropenez bete dute bihotza. Eta gure etxea seguruan maitatua senditzen den tokia da nun loratzen ahalden. Gure etxea borrokatzea erabeketzen dugun lekua da.